louco, DJ Pereira, ah. mexe suas ah. produção, passa. <laughs> Ah. Sou malandrão, falou? Brinquedo mandando novamente, se liga na história que eu vou contar. É um caso sobrenatural que é meio difícil de acreditar. O parceiro já tinha falado que a nova vizinha eu é mata na jura. Só que na correria dos bailes eu não tive tempo de ficar na rua. Mas quando eu vi, eu já fui bem esperto e fui anotando sua espessura: 1,60m de altura e 90 centímetros de bunda. 1,60m de altura e 90 centímetros de bunda. O peitinho ainda tá crescendo, mas só que o bumbum tá batendo na nuca. O peitinho ainda tá crescendo, mas só que o bumbum tá batendo na nuca. O peitinho ainda tá crescendo, mas só que o bumbum tá batendo na nuca. O peitinho ainda ainda tá crescendo, mas só que o bumbum tá batendo na nuca. O peitinho ainda tá crescendo, mas só que o bumbum tá batendo na nuca. Preciso mandando novamente, se liga na história que eu vou contar. É um caso sobrenatural que é meio difícil de acreditar. O parceiro já tinha falado que a nova vizinha eu é matando na jura. Só que na correria dos bailes eu não tive tempo de ficar na rua. Mas quando eu vi, eu já fui bem esperto e fui anotando sua espessura. 1,60m de altura e 90 centímetros de bunda. 1,60m de altura e 90 centímetros de bunda. O peitinho ainda tá crescendo, mas só que o bumbum tá batendo na nuca. O peitinho ainda tá tá crescendo, mas só que o bumbum tá batendo na nuca. O peitinho ainda tá crescendo, mas só que o bumbum tá batendo na nuca. O peitinho ainda tá crescendo, mas só que o bumbum tá batendo na nuca. O peitinho ainda tá crescendo, mas só que o bumbum tá batendo na nuca.